gamelan. Gamelan dangdut joketane Bali. Do. Do. 6 niku sami do nggih. Heeh. Gamelan Jawa campur dangdut jogetane Bali. Wah, malah kaya dirok. <laughs> Iya, iya kancamu. Nggih do nggih gamelan niki kok nggih. Biyen kula damel biyen. Dinggo piye Mas? Nggih, garapan teng griya. Wah, eh, iya. ora garapan wis aku aku. Sang sore. sok pengen anggap campur sarimu tak goning rembang nggih siap bos siap siap Jawa Tengah harus masuk Jawa Tengah nggih siap bos Soning Jawa Timur tok nggih nggih eh iki uh, coba ngetoknya sing laguku ya sekali kali lah ini lho pak nawa lah sing jene lho apa nyapa sing nembang ben sing bobot sing hamil mbak ini kok Lagu ini judulnya Sayangku. Sayang dua. Sayangku. Oh, sayang. Lagu ini Sayangku. Bicu kui. Eh, dia. Nah. Ini lah, Ayah, eh, ambak bobot neng gabang bayi dijak nyambut gawe. Ah, ah. Ketemu percil dikebuk potengi. Oke, okay. telu, cici loro telu muga-muga irungnya kayak percil ya. Eh, eh, eh. oh. irung mulu kena gua nyuluk kodok. 6 sasi lho bisa. Sak niki. Ah. Tak dungane, Mbak, wis gansar. Piye kowe dungane? Ora gansar. Rasa ngene. Bojo kowe urung dadi-dadi. Lho, masa to? Urung, Mbak. Tak ewangi kok. Lah. Oh. Ora rek. Sik anget-angete kok. Tak ewangi ndonga, tak ewangi oh. golek resep. Siap, Bos. Siap. Resep siap. wis tak omongi lho awakmu wis tak omong cil nek pengin duwe anak pengin bojomu meteng nang omah aku punya teori dan prakteknya 5 menit jadi nah carane biar wis pokoke tunggu ngono Oh, bojoku mbok lebokne kamarmu jebret, hmm. mbok hmm. tutup. Kamu ning jero apa ning jaba? Ya ning jero no. Oh, tak tungkak diengkulmu kowe mangsamu, bojone kancan gerayan. Lah <laughs> kan Jawa. Wah sing ora ikhlas ngono kuwi. Yo perkara anak karo raya ya iki rezeki saka Gusti Allah. lah nggih leres. Nyatane iki wis duwe anak sing kono, wis anak sing nang kene. Mriki nggih. Tiga, Bos. Wah, ya syukur. Banyuwangi kale Kene. Blitar setunggal. Hmm. Niku deres sing telu wacat-wacat penyanyi elektron niku. Ya gak jujur awakmu. Sing ning Medion kek dadi anak ora. Eh, eh, eh. YouTube. Oh iya, sorry. Jujur, jujur. Jujur, jujur. Sorry. Alhamdulillah. Eh, eh mulai wayang Ora kurang. <laughs> Takon iku biyen kaya piye? Eh, Gila dhewe buka ya aku tak buka ya. Iki dhewe dhewe. Lah dibuka nemen-nemen. Ora ora, tak teko mari wayangan nang ngantuk. Iya. Cil. Piye? Itu apa ora? Padha adoe. Ngene-ngene wae ngomong. Ya iki lho, kan ning Medion zaman biyen. Iya iya. Iki padha adoe. <laughs> Terus dalem nggih, lho mau beli enak lho. <laughs> Aku terus aja to, Kang. Ojo sabar ning omah wis dhewe duwe dhewe-dhewe. Lah ya mene aja sik tutup. Eh kuwi awakmu kaya ngono kuwi. Kae eh, iki gur arep tak jak ning alun-alun tuku sego pecel. Pecel. Wah, pedlot ya apa? Ya kuwi ya enak. Lambemu. Kuwi nek pecel awakmu muling ngene. Pecel awakmu bekas urel kuwi tau ah. dicelak. Eh, eh eh ngawur. Saiki gone apik lho medhi. <laughs> Gurine Pak Bakes. Iya iya. tau dicelatu lho, tau dicelatu. Ya, lagu, lagu. Lagu sak saya nggih. <laughs> Lagu lagu. Rasa rasa YouTube YouTube YouTube eh, Sayangku. Ya. Sing eren semen Mas Denko. Denko. Wing wing detak aku Denko. Dadi digamuk detak Denko, detak Denko, detak Denko. Angga, angga. <laughs> Angga, angga. Sayangku, made Rembang. Tata. dina ngrungokne kene kaset tok. Oh iya. Oh, ditiru apa piye? Iya. Tulis kuwi. Tulis tok. Sulis, apa? Sulis, tok. Tulis oh, tok. Ngatek Monggo. Mbak cantik. Oh, iya. Silakan. Junem. Oh iya anu Dok, tulis saya Dok. Iki ana sing lagu kor iki saking Pak Trimulyono Pekanbaru menika nyun lagu Sapu Tangan. karya Kinarto Sabdo. Menika kok lak genah nika. Pelok barang. Nggih. Wis asis asis nawon ngono kae. Lah niki lho bersil asis asis kaya ngapal apal-apal. Wah, aku ya iso. <laughs> Aku ya apa ora iso. Ora iso sitok ngubeti BKB pinter aku. Hmm. Kurno boten. Kur. Iki mikir ditamani. Nah. loro pinem loro pinem biro rara nane nong buka saka apa reng balungan sapu tangan ya Mulyono. Sampun sapu tangan. Sampun diaturaken menika wau. Sapu tangan sampun. Endi nak wedok nduk Sule? <coughs> Oh, sampun ben Sule. Ben Sule. Ana wae. Niko wah mangkat nyinden diterke bojone. Wah. Mendinten ngoten niku, Bos? Mboten. Lah terus nyapa? Ya nek nuju bojone udele bolong lah diterke. <laughs> Bolong ya dinteni. Dan dia koyo ngene ayune Menjenengan lenggah lho, kula pekewo kaya. Aduh, Ajune pengen nyekel. Iki gunung lho, tetu metet nggugah ngono ya. Alah rasanya. <laughs> Niki nak nembang niku saene nak Mbak Elis, eh Mbak Elis. Iya. <laughs> Bumi gunjing langit kelaran pokel kentangan. Ya toh, dikirim sini kono to ora. Eh. Sulis kok iso Elis ki. Ayo. Ah, Eh. Eli sing gudi kae. YouTube, YouTube. Sorry. Mbak Sulis. Nah, nembang ini nembang nopo mohon pun buatin dua. Jineman juga oke. Jineman oke. Campur Campur sari oke. Gending oke. Dangdut oke. Sembarang. Dangdut ya. Roll on. Sopo. Eh, all on. <laughs> <laughs> Coba dangdut ya, Dek ya. Nggih, padha ono. Nggih, lagune napa? Di mumpung ono Cak Percil. Oh, nggih. Dekne juga selain pelawak juga MC yang oh. kondang. Oh. Oke. Tapi dia bisa membedakan iki campur sari lesean mung orjen karo kendang apa ning panggung rejing sing dengan tata lighting sing gordi lu dekne logate beda. Oh. Benten. Iki napa-napa. Upamane anu uh, eh, iki campur sari lesean guru orjen karo kendang ning gelar kloso ngene mung digawe celimen ngono iki. Celimen. Iki lagune nguber welase. Oke, okay, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lesehan yo. Iya iya iya. iya. Lesehan bayaran nih paling satu seker. Ya, iya. MC iya, iya. ini gitu. Yuk kita sambut penyanyi kita langsung saja Ojo Uber Welas. Lesehan. Pomone panggung rontok gede, oh, panggung gede, bayaran saya luwe. Yuk para hadirin sekalian yang berbahagia. Eh, Yuk kita sambut hadirnya penyanyi kita dari kota Blitar khususnya. Sulis bersama Ojo Nguber Welas masih bersama Cakra Ningrat tidak tahu melarat. Cakra Ningrat apa? Tidak tahu melarat tanggapannya. Masuk. <laughs> <laughs> tak boleh, golek Mosok tak lebok-lebok ben apik tenan. Oh iya. ngono. Ini dijak neh Iya. Satu nada. Eh, Nyopo? Oh satu iya. nada tok udah di barongan oh, sak nada tok. Lah Maksudnya kata lho bahasa MC kula itu satu nada dulu. Jadi tidak oh. langsung kita naik ke lagu itu tidak mungkin. Oh. oh. Polakmu nek ngomong. Seberapa? Seberapa? Ya, ya dicoba. Nadanya ya. perempuan aja. Mong hari eh eh eh ubur welas iki lho sing ubur welas sing piye ta sing usari kok katik dadi maling maning eh wis lagu maning kowe lagu wis dadi bojo loro wis murat mari sing usari kok katik ngaling-ngaling maning Cengkok itu dengan apa? Banyuwangi. Rapedot bulumu. Eh, coba dulu. Bus cengkok ya Oh, rapedot. Maksud aku udah demi atau aku Melayu. Lah nyapa mas? Coba. Demi, demi lah. aku saya eh, penyanyi terkenal. Si, <laughs> Kalah api. Minggak. Didi kempot, kempot. Apa nih didi kempot, turun cetok. main kali sinten, kali percaya. Ah, cok, kurang buatan, ah, buatan. Didi kempot. Broden. di WhatsApp. Tok, tak WhatsApp. Halo, gak di balasnya nek telung tahun iki Mas. Wedi ya kowe. Oh, Ya wedi, prane gak kan padha gendengi karo kene. Dadi wedi kan wong kan bekas wong gendeng aku dadi wedi deh. Kita juga coba dulu. Coba Coba coba tengoknya coba. Ana Cek lagi padu Sing usah rika juga yang ngono. Joget yang ngono kuwi. Oh. Ada koreografer. Oh, koreografer. Oh, nah. Grafer ya, grafer. Grafer kok grafer. Koreografer itu yang nonton gerakan. Mati Kene kita las yo. Iya ya. Sing eh kok Sing usah rikon kang apa-apa. Ini dicoba sayang. Saya tahu sampai di sini apa rakatoan. Loh. Enggak mas. Loh, loh rakatoan lo. Loh, biar tau kakak ada. Alah, aku rodewe. Loh, rakatoan. Sumpah orang. Lagi gak apa tuh? Jari. Oh iya, iya, iya. Tadi, Pak. Tadi, Pak. Sing us. Angin Pak. Sing us. Dulon tuh, dulon tuh. Dulon, ekspresi ini, Pak Jai. Sing us. Dibuat. wajahmu melengkos ngiwo ah, wajahmu dibuak ngiwo sidi buak ojo kakek buak yo mendak oh ora lho ngene wereng musak masuk tangane kiwo anggo keter ini kaya wong jimbel anu mohon maaf niki Mas Jair rada ana lah tak ngrono iki apa ngene to Mas melengkos wajahmu melengkos nah Cil, cil, cil, kon diam sik, sik, ngono. Ya. Nyapa, Ayo. Sing. Ayo. Piye tangane? Ngene lho, Pak. Oh, ngene. Nggih. Mas Jan ning ah, Nah. Di manis-manis ne. Yo, yo. Yo. Ya. Sing usah riko kate aling-aling manis. Ayo. Tak teko ngarep aku. Iki jenenge kutuk-kutukan. Nah, ayo. Sing ngulisa riko katik paling paling mane. Kiri kanan. Anu bos, iki sikilmu iki rasa ndu mandek. Eh, iki sekoke mati sisih iki gak kena. Terote. Eh, terote rada sayek. Cara cara eh. mobil akhir bos iki wes ditunggoni Pak Manto bareng ya. Oh, sing Manto oh, nggih Pak Dalang Manto. Kowe iki kenemenen, kowe iki kenemenen. Iya iya iya. Beli main ning Jambon ngene Pak oh, Manto. Nggih. Ora tau ngejak aku wek saiki. Itu salah-salah tengeng kuwi. Nguber welas. Welas. Yuk. Oke. Duet Mas. Oh siap, siap. Nek nuruti percil penyakitnya stroke. <laughs> Wah. Ya, ojo nguber welase masih bersama Cakra. ningrat ora kober melarat oh, okay. mau ora tahu ora kober Lah lagi lah Mbak Yosi kena. Nomor saya Mbak Yosi, menikah diaturi Pak Petruk Mega. Niki jelas nembang, buatan keng dungeng atau keng gelundung nih buatan. Ya lah. Nembang, kena lah nih. Yo kena kena kena sektor. Kalau Mbak Yosi gitu loh, di loh toko toko apa nih? Body nih. Toko body body yang mengundang. mengundang apa? Loh, ini jadi mengundang, jadi mengundang gerakan. Oh. Jadi sekali dia itu bergerak, itu pasti enak. Oh. Ya nong saya lho, tadi gede gede WB itu karena Mbak Lucia gegeden. <laughs> Eh, ini kata enggak enak. Lagunya Sakarmu. Oh, oh, gila gila. Seneng aku gigi, seneng aku gigi. Eh, elek-elek yang gawe dhewe. Nggih, niki lagu panjenengan to, Bos? Sok ben awake dhewe rekaman. Nggih. Wong loro ya. Nggih. Pun, pun. Rekaman apa lho kuwi? Pun nyetane. Lagu to, Pak? Ora. Ora. Pun nyetane lagu, Bercil. sport. Oh, dulu. Lagumu apa, Pak? mamaku tidak perawan lagi. Oh. Jadi aku oleh rondo loh. Ya, angkrek hmm, mamaku tidak loh. Merjeli yo, unjuk oh, pelak biru berarti karya kamu. Kunda TV ya, pirang-pirang tahun bisa harus merjeli lagi. Urano karya tapi aku tetap silaturahmi. Jangan yang aku kangen padamu kangen beneran. Hanya lah aku sesuatu tak kayak. Mama tidak perawan lagi. <laughs> Apa? Nyoko sak karepmu. Ya ngusik to kok sak. Lho, apa kok? Ya dibawani to. Isine lho, niki dibawani barang to, Mas. Oh, pocong, Loh, Lho, sak karepmu mboten jreng-jreng ngaten iki. Oh, jreng ada dangdut, ada keroncong, eh? ada rock and roll. Komplit, komplit, complicated. Ares mana sinten, Bos? Mas Joko Warong. Wah, hebat. Kenal kok, hebat. Kenal kok. Ero ta, gondrong. Iya. Kenal. Sing dijali ro to. Roh fotone ning Facebook kan. <laughs> dosen Unesa. Nah, nggih leres. Sakarepmu. Padahal ngawur nek kurang. Aku ro Facebook. Sakarepmu. Eh, Kodoknya diseneni nesu jadi jin. Oh, wih. Boleh. Ren, Ren. Aduh, ini sudah dijit. Aduh, inceng-inceng kono ta, Ren. Ya kancane wedi to ya. Aduh, ini jin di hmm. Ngono yang mentolo karo bapakmu. Ini menceritakan kisah lagu sepasang kekasih yang sedang bertengkar. Oh, niki. Sakarmu. Lagi mis to Tak rungokne, tak rungokne. Eh, Mbak Yosi yang cengkok moco pate kaya ngene. Nggih. Hmm, leres. Ku nek cengkok ndendut, oh duwe dona. Benten meleh nggih. Benten Iki lho. Coba sak karepmu mit in rembang. Dados. Monggo. Ngene bulan kok. Iya. Pokoke wis iwlak kawet seneng tenan. Wis sabar-sabar. Wis koyo ngene iki Akhire atiku ki seneng. Tenang. Jebul ana apa keyboard itu dipadukan dengan gamelan. Oh iya dadi apik tenan. Dadi rasa atine iki tegak mau. Gur teori. Wow. Dadi rasa atine iki iya. Oh. aku iso belajar tapi aku iso sok nerembang ae dhewe tadi belajar nopo gamelan nek kendangi nek ah. gitare iso berpadu dari satu rukun ya awake dhewe ya ngono cil iya iya sesama seni sesama pelaku seni kudu iso ya kudu rukun kudu rukun wis tak kowe aja kumpul karo percil terus ora dolan ora mbang kowe dhewean oh, ngoten ta ning kekurangan dagelan kok iso ya oh, tenan dan kula gelem rono kurang dagelan langsung dipateni iki lho ya ora aku iki kepengin kepengin rodok munggah nah kula teng mriki gangsal 150 lho oh ning nggonku 600 lawe lah wis berarti ya dhuwur kono iki tapi seminggu bongko lah <laughs> iki ya nanti ojo eh, kono Jawa Timur ya dolan ning Rembang. Nggih. Sakne wedal kula tak mriko to, Bos. Aku ngandani kuntat kok ora. Oh, alah gak aku. Oh, kamu awakmu ning Rembang dicelatu karo Katemi yo. Iya, iya. Niki nanti kula jak teng Rembang celatu kali Katemi. Masa to? Wis anjel. Katemi lak nandur terong. Terongipun sak pendil-pendil til. Kowe nek mlaku kono ojo ngantu, eh ojo ojo nganti nyenggol terong. Mm-hmm. Nah, dadi pentile katem iki kan pentil eh. ya omonganmu. Katem iki nandur pentil. Eh, eh. katemi nandur terong. Nah, katemi terong e sak pentil. Lah, kok sak mongso-mongso pentile katem iki aduh. Eh, sak pentile katem kan. Lah. Eh. Ora sah omong kuwi. Iki ngomong niki lho. Nun sewu. Nun sewu. Ceritamu ku lho. Nun sewu Bu Limbo. Eh, Bu Limbo. Pak Petro. Hmm. Ngeten, niki serahne binjing enjing. Kula langsung teng Surabaya. kula madhep Pak Dekarwo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus niki mangke Pak Dekarwo iki acara apa? Ngadep bos, kula ngadep wonten mriku ngadep fotone Pak Dekarwo. Rumah saya udah gelan sih alasannya kok neng Surabaya, neng Surabaya kabeh. <laughs> <laughs> Oh, je. Mampu ki. Kocokku. Baten nak keluar iki. Oh, nggih. Nak nenggon jenengan sampai tancep kayon iki, Mas. Nggih, tenane lho. Saestu. tenan gua. Nah, sebabnya ya apa? Aku ya gumun. Weh, iki Deni bojomu saiki wis kacamata banget dadi gumun. Kuwi anake Mbak Lucy. Iya tak. Tak kira Deni. Lha kok aku ngene. WhatsAppan terus kok. Lah WA WA-ne dhek tak kon lebone WA aku kok. Oh ngono. Piye piye piye Lah ngrungok lho. Piye piye. WA-ne piye? Enak ibuke. He. Ngawur dibaca. WA-ne Mbak Lusi. Lah iya WA-ne Mbak Lusi kan bolokku. Dadi WA-ne Mbak Lusi tak kon lebone WA aku. Iya. Nomor WA. Nah, nganggo nomor. Nomor WA-ne Mbak Lusi tak lebone nomor WA ku ngono Mas wong loro WA WA ngene lho ah, ah, ah. Bruno dadi dadi behane Mbak Lucy ki eh WA hmm, kripik gedang runah kripik gedang godhong telo Bas. si edang pokoknya awakmu mau kepengin tancep kayon padune urung kaya apa-apa wes si edang godhong telo si edang godhong telo terus edang padha rata lho Oh njaluk rokok ta padha rokok. Lha mateng ngeten lho, Bas. Wengi cara numpak bis iki enek stas anu anek, apa terminale. Iya iya. Nek numpak sepur niku mesti wonten stasiune. Hmm, ngono bener. Wong nyambut gawe mesti enek lerene. Oh iya. Sur meja enek ulane cok lho mbek carane. Lha ngaten lho. Jadi ngaten iku kula dadas jenengan kabeh ngertos lah padha-padha ngertine lah, Bas. Sak podo ngerti wong rene iki sing mbayari sampean ya ora aku. Kowe ya kesusu arep ngadep katemi, Cil, Cil. Ora, ora, mate ora kesusu ngono. Loh, Lah kula kalah sinten iki, Pak? Embo. Oh, lah piye, Cil? Ngakrek ning kene sampe goro-goro. Piye iki lho? Eh, aku ki mbok telepon lho rene iki. Aku nak mau nelpon, Cil. Tanggal eh, sewelas kosong apa ora? Ning Pelem Bungkal Ponorogo aku mayang ning kono. aku mau muni ngono sampun cerita jenengan iku Cil tanggal 11 malam roas aku mayang ning Lembungkal Ponorogo oh iya iya siap siap siap dengan sanjang sanjang langsung siap siap aku lho la iki kok keterangane piye lha mbok terang awak yo gandeng kowe iki kancaku mbok menolonggar longgar tak kon nonton lah begitu nonton kok nonton maca yo wek nonton maca terus gagal. nek nyapa sampean mau celok Yo, Mas Cil, Mas Cil, Dalah dalang piye? Saiki kowe piye kamu iki? Dalang kocok ya. Lah eh. Mas Percil, Mas Percil, halo halo. <laughs> Nomormu kok sulit dihubungi. Iki lho, aku tahun 11 iki mayang ning Pelembungal Ponorogo. Nggih. Kowe terus ndap siap siap siap siap siap siap siap Pak Iget. Kula mriku lho Pak Iget, aku ya ngono. Aku seneng ngerti aku mayang mok susul. Rumah sakuku kuwi ya teko dhewean pakan priman. Lah delalah kok wo ngajak kumpret, ngajak dit. Eh, nganggo seragam. Tetot jangkrik tak genah. Wis aku aduh Banyuwangi lho. Iya ya tetek to. iki golekne aku numpak bis yo tet iki ora tang 250 tak golekne tet terus sing apaan bis 500 lho saiki cil iya iya sik tak jangkrik lho tak golekne lho eh ngene lho bos saiki penak dulur ya dulur iki iya kanca ya kanca nyambut gawe nyambut gawe lah keadaan koyo ngene sampe kancane mulih bosok seneng sampean ditelaah dari segi kalimatmu mau sing bener sopo menurut kuntet kuntet iki jenengan ketika aku ngabari cil tanggal sulas aku main yang belum bungal ponorogo dia langsung jawab siap siap siap siap leres jenengan kita tanggung jawab pi aku ini ah. anakku telu cil iya iya roh roh tat ini lah timbangannya ngebut ngebut ini anakmu patenono nono sik sing lurut dan ngebut ngebut ini bas iki tiga dewa lagi eh tiga <laughs> dewa ya Wis aku kaya ono pira-pira ndak apa-apa. Wis tak ora terus. Iki kadung kene isin aku. Wis sampean ngenteni wayangan bar wayangan ning mobil turu terus mulih. Ditelepon angel. Kowe ini angel. Lah aja nesu ngombe sik ngombe sik mimi. Aku karo kowe kurang sayang piye to. Jae. Ini lho, Bas. Piye-piye nek? Iku padha-padha kancane lho, karo kula momen ngene piye lho, kelonggaramu lho. Dadi piye ya? apa nih jaluk ya gak mungkin kalau niku mau oh, jenengan niku gak mas kulo jadi wes sepiro piro bos masuk ira irane sini sini Ya ngopi sih ngopi sih kopi kopi aku kan ngopi ngopi ngopi sing keliru ya awakmu ya kurang rungok nih makanya gini ada mobil itu kok nih eh? kopi apa apa atau kopi apa apa pahit temen mau telepon laron wah ini mas ini aduh aduh aduh aduh pripek gedang yo ndereke ndoro yo trek yo. Oh nggih monggo. Eh, aja nderekne sik ah, sik to iki genahne sik lho iki. Iki lho rusane loro genah nderek. Weh, bagonge meneng eh. Wis ngurusi dagelan mumet e. Iki tenan lho bos aku ora nggawa apa-apa blas lho iki. Mbok sumpah lho nggo dhuwit 200 tak gawe tuku jabung lho mang. <laughs> Ya, piro pirane lho. Iya iya wis aja sumelang. Aku nek karo kowe kurang sayang piye? Sak njalukmu tak turuti. Nggih nggih nggih nggih nang iki terus piye aku? Wis tetet menengose. Lah ya ora iso keterangane iki cek aku adu Banyuwangi. Tetet lah aja ngono. Mosok ngono lho. Aku adu Banyuwangi. Iya iya. Harapan jaya lho Cil. Iya iya. Nganti aku luwe koyo nek sak karepe dhewe. Ah iki banyaran lawas iki. <laughs> Apa lagu? Banyaran lawas. Singgah kan awakmu. Lah iya. Ayo. Nggih, ngono Pak. Ya. Eh, <clears throat> ya Pak. Nggih nggih to. Sak jalukmu tak turuti. Siap. Lah kula pripun? Ya urus aku. Urus aku itu 150 nyandak iki kok. Lah, iya to. Lho, lho, bos profesional kok ngono langsung buka. Lho, lho, lho. Jaga, Nah. Yuk. Blok, blok. Hmm. set wis wis eneke ya sakmene ditampa panane dadi iya akeh disyukuri sithik disyukur disyukuri dadi yo. kowe iki petok apa delok to menengo to lambemu ora jowo belas ya apa bos iki dige dhewe lho bos lha piye to enggak kleru sampean bos oh ora sampean mulai apa lho ngangin tok rene apa-apa <laughs> aku iku karo kowe apa dompet dompetku gawonen dompetku gawonen nyo beh blas mboten usah samane masku lah lah blas iya iya iya lha tapi mbok cekel kuwi piye dupu dhewe dupu dhewe oleh mas kaya ini rembang cakrane tak ora mungkin bakal melarat. Oh, Yo iki. Aku lek wis ngomong dono wae weh. Wis to pedot pedot ngene dhewe ya sak atasane. jane dalang kok uduk teh kowe. Nyapa? Halungan kere. Bas, iki nggih dhewe lho. Eh, oh, dhewe dhewe. Eh, sampe kok tak jukuk ning ATM. Sampean budal ora tanggo sangu. <laughs> Mak, Pak, layak ana buahe. lak mangan bareng kon tempe tok ya ngene iki ta. <laughs> Nek karo dalange aku ora greget ya, Iya, awakmu ki lho sing greget. Ora salah. Ah, Rasa suka karo kandhani. Lah yo melok nang mburi ayo, nang mburi. Ya, gampang pas. Kula urusane kalih Pak transfer. Siap. Bijing sana setel ke panggil oleh. Nomor rekening listrik Pak. Jadi beres. Aku transfer yang nyetrum niku rapi itu. Hei, ngene pas. Pak. Iki dikit dhewe iki. Heeh. piye? Ya pokoke internet antara aku lho. Tuh, tuh, lho. sing ngerti sampean karo aku tok. Oh iya, Aku nek ora tresno karo kowe apa tak kandhani. Lah kaya ngono kuwi. Jenengan tilku jebret langsung tes. Tenang ta, Rimu. Santai. Alhamdulillah saiki mung garek golek slamet donya lan akhirat oh, piye Amin ngono. Kulo malam Senin legi teko rembang makiyah. Oh mboten njon waton. Siap. Mangke. Ngisi. Ngisi napa? Ngisi jeding. Oke. Oh, ya ngene lho Mas. Ki dhewe ae. Ki eh, eh, eh. neh ngene iki. Ini arep mundur pamitan. Oke. Oh, sing apik arep tampil. Eh. aku ndak bisa mengutamakan anak buah yang geng geng ngerti nih aku lebih tua iya iya jadi kan tau kan, wih biar ini pasangannya percel yang asli kok iya, balah kalau ini dijak sorong kalau hmm. babat gunung mulai bareng satu ngantos begitu percel terkenal ternyata terus ditinggal tinggal yang ngunuk ini jenengnya menungso. Tapi mboten menapa-napa ning pancen ponakan kuwi. Dikek dhewe. Iya. <laughs> Balik aku. Ya jadi artis nek wis terkenal kacang eh, ninggal lodong. Lajeng pisah pun tigang tahun, oh. kula babat sekawan tahun pisah tigang tahun, hmm. tapi tetap komunikasi kali adik Syukur, syukur, syukur. Ngono kuwi pas percil kondang laris ini umpama kowe utang duit kok ya di sini. Lah blas. Ora mungkin percaya bas rupane kaya ngene. Apa mungkin iso balekne? Utang rong juta ra tak bangkei. pamit Pak Hari sapa Pak Hari matur nuwun dumateng Bapak Haryadi sak keluarga kula atas nami wakil saking eh, Pak Dalang Sohibul Bet Pak Dalang Pak Dalang bila wonten kelepatan nyuwun gunging samudra pangaksami kula namun saged ndongaaken mugia Bapak kagungan ajat wiwit dumugi akhir kali sing rubidho Allahumma amin tansah keparingan rezeki kang agung ingkang barokah ingkang halal kenging kang isang ibadah ngersani Gusti Allah Subhanahu wa taala amin Anjani yo. Sastramu apik banget. Anjani yo. Ngono ora omong ket ngarep kaya ngono. Ah. Salut tau karo kowe. Wah. Pinjing tanggal pinter malih. Kula tok mawon. Iya jelas kowe tok. Niki dinggih dhewe mawon. Tak goleki pasangan ning Rembang akeh ngene. Oh nggih, nggih, nggih. Tak goleki pasangan Andi. Oke. Oke. Apa? Ya ireng apa? Dhewe <laughs> ae. Pak Ari. Tapi kalau mau coba syukur, ah, iya. mau syukur oh. pangki male. Kue ini dapat anu blong blongan ya apa? Umpan ya apa? Amin. Itu ah, sejenis dengan kali kulon itu pun sah pedot silaturahmi. Iya jelas. Nah jen rembang kali ini dikirim ya. Oke oke. Eh, lak jagong neng kono lho, neng warung ayu kono lho. Masa neng gini, neng kacane pamitan bareng ngomong eh. Ya, yang penting tinggu dewi ya. Iya, iya, bos. Hmm. Grup ketoprak butuh ke dagelan kaya kue. nom-nom. oke oh, oh, oke Suaramu vokalmu apa lo manut jenengan. Ya, siap. Bas. Bas aku jalan tuh menengok Bos, menengok jalan tuh si toy kita eh menengok Lah ketoprak perembang beribu Malah muni si toy kita biacok cengelmu wis eh. menengok dat. Dat. Oke, siap. Eh, oh iya iya iya. ceng iya. dalu eh, Bapak Hari eh sepuntene mbok pilih wonten lepat. Lagi ngoten ta, Mas Anu Petrus nggih. Kalian Ibu sinten menika, Bu? Sinten? Pak Petro. Bu Ibu Gedek. <laughs> Kula ngaturaken matur nuwun kalian Mas mantan Mas sinten Pak Dalang Mas Kiri-kiri. Kalian Mbak sinten? Mbak sinten menjawab? Oh, gerek-gerek. Nah, menika ngaturaken uh, eh, ngaten mawon, mbok bilih wonten lepat kula, kula nedhi pangapunten Pak Bu. Selainipun nggih. <laughs> Kayaknya apa lah dijawab lho, biar Mungkin lah nyapa Eh aja meneng tok ya muni ya lang Eh saman ge yuk iya le ngono ya cel ngono lho Hmm? Saur manuk. Oh, ah. saur manuk kok. Suasana eh. mengkel cengkel. Eh, ya sing kler awakmu. Oh, saur manuk. Oh iya, ahli biasane metu pertama. Ahli ahli. Diladeni Pak Dalang, diladeni. Dados menika. Dalu nika kula matur nuwun. Matur nuwun dumateng para bapak ibu lagi ngaten. Nggih, ngaten terus. Duduk uwi, Pak Petro. Eh, terus kok ngerti nggih. Eh, kok ngerti Kok ngerti Aku ki sauten. Oh. Ora gelem ngomong kuwi. Ngomong terima kaya ngono. Iya Aku ki sauten. Suasana men kecekel. Iya. Banter opo alon? Ya banter ndak apa-apa. Ben krungu Ketika percil alon nyautmu ya alon, ketika percil banter nyaute ganteng. Oh. Ngene ya. Eh, <laughs> Nun sewu, Bapak Ibu, tuan rumah, kula ngaturake sepuntene ingkang agung. Dadas. Lah iki lho mesti anter iki. <laughs> Dadas. mobilnya kula lepak. Kula di pangapunten. Maksudnya orang ngono, teh ya, terus piye? Terus piye? teh kowe iki iya. tanggap ketika percaya pamit pamitan kuwi aja mok saut lambene koyo pripun Beri dorongan oh. Jadi oh, oh, oh. dialognya itu ketok lek hidup, hidup. Oh, ngoten. kayak kan memberi dorongan. Oh, oh, oh, oh, Mati ya kene le. Ngono kuwi mojane percil rasane. Jane aku mangkat dalange Pak Igit ora ngajak kundet ora apa-apa ijin ya wani ngene ngono tata. Teh iya karepmu piye? Ya ora lah. Kasih dorongan. <laughs> Ya. Wes sami kundet mung tak godorongan. Iya to. Dadi dalu menika <laughs> kula ngaturaken matur nuwun. ngerti apa ratu ki tatanan maksudnya orang ngono aku ki gongono oh ibu ki gong pamitan yo tak eh, keprodak ya ya tak gongi tak gongi tak gongi tak gongi sing ngarai loro diinpus ning rumah sakit yo ngene-ngene ngono eh tak gongi tak gongi yoko yoko kabeh aku go oh, Paham? Ben ketok kompak yo? ya. Surabaya. Sedaya ngegongi kersane katon kompak. Ya, Surabaya rek. Iya, iya. Eh ngaturaken matur nuwun dumateng Bapak Hari, mbok bilih kula lepat kula ngaturaken kunge panuwun. Go. Iki lho. Dere teko kene. Der. Ya, wis, bal-balan entek, bal-balan dibuka, ditutup berarti ya. Oke. Hmm. Pokoknya yang penting eh, antum kabagia. Siap, siap, Bos. Siap, Bos. Nomor kuwi diaktif ya. Wis kalau mongso kesepian iki orang hubungi kuwi iki. Bos. Iki dhewe ae. Ah. Hmm. satu-satu ini jenang WhatsApp mawon. Oh iya. Ini nomor WhatsApp kuwi. Kula, pokoknya make foto kula nggih niku kula. Oh iya. Ha nggih tiyang setri. Oh iya, fotone Deni no. Kalek kula. Ora dhewean. Aku aku ning burine kok. Wis dadi apa kowe terus? Dadi apa? Tiang listrik. Aku aku rumah sawu ya sering wianan karo kowe. ternyata kok bojone aku. Wah, layak lah ya mene wianan dingkluk ae. Oh, karo sampean. Iya. Kamu selingkuh? Ora, ngerembuk job. oh, job. Nggih. Matur nuwun sukses. amin. Sukses, Mas Kuntet. amin. Tak tunggu ning rembang, Dek. Siap, siap. Monggo dadakan.